Ushtrimi i radhës që do të zhvillojmë quhet Mindfulness Bell për pesë minuta, ose ndryshe këmbana e vëmendjes. Ky ushtrim ju ndihmon të mbani veten të vendosur fort në të tashmen. Si fillim ju ftoj të mbyllni sytë dhe të prisni për të dëgjuar sugjerimet. Kur e dëgjoni atë, qëllimi juaj është të përqendroni vëmendjen tuaj në tingullin e këmbanës dhe të vazhdoni përqendrimin tuaj derisa të zbehet plotësisht. Përqendroni vëmendjen tuaj në tingullin e këmbanës. Qëndroni të koncentruar për pasforcim.